Pas një muaj ku të gjithë privuam nga vetja ushqimin, etje në këto ditë të nxehta të motit, pas një muaj ku të gjithë u barazuam me më të varfrin, më të vuajturin, më të skamurin, më të pafatin e kësaj bote, sot të gjithë ndjehemi krenar për atë çka kemi bërë, për atë çka arritur, për atë çka u obliguam, për atë çka kryem ibadete, për atë çka vumë kokën në sexhde, për të fituar sa më shumë, dashurinë e pakufishme të krijuesit të gjithësisë, mbrojtjen e tij të pushtetshme, mëshirën e tij të pafundme. Pikërisht, ditët e Ramazanit që po përfundojnë sot janë ditët e një universiteti të madh, ditët e ndriçimit të mendjes, e zbardhjes së zemrave. Janë ditët ku të gjithë bëhen më shumë njerëz, më shumë vëllezër, më shumë humanë, mendojnë më shumë për njëri-tjetrin, zbardhin zemrat. Janë ditët e triumfit të virtytit mbi ligësinë, ditët e triumfit të dritës mbi errësirën, janë ditët e së mirës ndaj të keqes. Pikërisht në këtë ditë, gjithmonë kështu kemi uruar ne, bashkë kemi festuar festat, me të gjithë besimet e tjera. Sot të gjithë jemi vëllezër, të gjithë festojmë ditët e mëdha, se kështu kemi festuar ne gjithmonë shqiptarët, fenë e kemi parë si bashkim, si identitet, të kombit. Ku me këtë urim kemi shtrënguar dorën njëri-tjetrit duke i thënë gëzuar, për shumë vjet gëzuar. Pra, kjo është dhe dita e vëllazërimit e dashurisë të njëri-tjetrit me krijuesin e vetë krijuesin e gjithësisë. Pikërisht në këtë ditë të madhe ku të gjithë besimtarët pas një muaj dedikimi të pranuar nga sot, ata i drejtohen më të lirshëm Zotit, kanë fituar atë që kanë arritur gjithë një viti të tërë. Pikërisht, nga Bulevardi Dëshmorët e Kombit tani e kanë fjalën kamerat tona të instaluar këtu për të transmetuar ceremoninë e Fitër Bajramit, kësaj dite të madhe të Zotit ku marrin pjesë kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, Hirësia e tij Selim Muça dhe kryegjyshi botor Haxhi Baba Edmond Brahimaj. Ju uroj shikim të këndshëm dhe gëzuar. وعدن علينا إن كنا الفاعلين Pranë tani kemi sekretarin e përgjithshëm të Bashkësisë Islame të Shqipërisë, zotin Ali Zaimi. Dita e Bajramit është dita e madhe që përcjell mesazhe të mëdha. Patjetër, dita e Bajramit është simbol i paqes simbol i gëzimit, simbol i festës për mbarë muslimanët dhe për mbarë shqiptarët të cilët i festojnë festat së bashku me njëri-tjetrin. Është, është një ditë ku bashkohet dashuria, dhembshuria, mundësia e njerëzve të pasur me duan, me lutjen, me afrimitetin dhe me mirënjohjen e njerëzve të varfër, ato që ndërtohen në bamirësi, që ndërtohen në përkrahje, që ndërtohen në vëllazëri me njëri-tjetrin. Në këtë ditë, të gjithë njerëzit falin njëri tjetrin. Pa dyshim, simboli i kësaj dite pas një sakrifice të madhe dhe një devotshmërie që besimtarët muslimanë tregojnë gjatë muajit të Ramazanit, të Ramazanit, mesazhi më i bukur dhe ajo që mundet të arrihet më tepër, ajo që kërkohet është devotshmëria ndaj Zotit, është falja, është mëshira dhe sot dhe sot ne jemi të vetëdijshëm që bota ka shumë nevojë për mëshirë. Bota ka shumë nevojë për paqe, bota ka shumë nevojë për ngrohtësi. Dhe Bajrami i vërtetë faktikisht është ai kur njerëzit të kapur dorë për dore, mbarë në gjithë botën, të bashkuar në vlerat më të mëdha, të bash... në, në mira vlera që i bashkojnë për, për kundër atyre që i ndajnë, dhe të afrohen me njëri tjetrin, të vllazrohen me njëri tjetrin, të, të ndajnë me njëri tjetrin, të, të, të, të respektojnë njëri tjetrin dhe Bajrami vërtet është ai kur të gjithë gëzojnë dhe sa më shumë lumturia të ndahet në besimin tonë Më shumë shumohet ajo, më shumë Zoti jep bereqet, më shumë Zoti jep mbarësi. Dhe pikërisht Bajrami ka këtë simbolikë dhe pikërisht ne urojmë që bota të ketë ditë të tilla dhe e nesërmja të jetë Bajram për mbarë botën, e nesërmja të jetë Bajram për gjithë shpresat, e nesërmja të jetë Bajram për muslimanët dhe për gjithë shpresat. Ne zonë dinë të shihim përsëri dhe tani të nderuar teleshikues, po merr fjalën kryetari i Bashkësisë Islame të Shqipërisë, si atje nalt Haxhi Selim Muça. Të nderuar vëllezër dhe motra muslimanë, besimtarë muslimanë, që keni ardhur këtu për të falur namazin e Bajramit. Namazi i Bajramit ka rëndësinë e tij shumë të madhe për muslimanët, sepse vjen fill pas agjërimit të muajit të Ramazanit. Neve të nderuar vëllezër dhe motra, gjatë një muaji agjëruam, u falëm, u lutëm dhe i bëm të gjitha detyrimet që na ka ngarkuar Allahu xhelleshanuhu. Dhe sot të dashur vëllezër dhe motra, jemi paraqitur këtu për të falur namazin e Bajramit dhe Allahu xhelleshanuhu na thotë Falni namazin e Bajramit, muslimanë të nderuar, dhe shkoni në shtëpiat tuaja, festoni Bajramin. Unë me këtë rast të dashur vëllezër dhe motra, jua uroj përzemërsisht festën e Fitër Bajramit, uroj të jetë për juve, Një gëzim i mirëfilltë në shpijat tuaja, me familjet tuaja, me fisin, me komshitë, me miqtë dhe me shokët. Sepse ne gjatë mujit të Ramazanit predikuam gjithnjë paqe, pajtim, falje, mirësi. Dhe tani është e nevojshme që këtë ta mbajmë edhe më vonë, edhe në ditët që pasojnë, ishalla deri në vitin tjetër dhe prap do lutemi dhe do falemi. Ju faleminderit shumë. Gëzuar dhe për shumë vjet. Falënderojmë të nderuarin kryetar për fjalët e tij të ngrohta. Festat e bajramet janë vendet më të përshtatshme për këshilla. Ftojmë në skenë nënkryetarin e Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, zotin Bujar Spahiu, të na flas rreth Fitër Bajramit, por edhe për disa këshilla të përgjithshme të nevojshme në jetën e një besimtari. familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë profetët e kaluar që Zoti ka dërguar për shoqëritë njerëzore në të gjitha kohrat dhe gjitha vendet e këtij planeti që ne jetojmë si njerëz. Të dashur vëllezër dhe motra besimtarë, sot jemi mbledhur për të festuar Fitër Bajramin, një ditë e shënuar për besimtarët muslimanë anë e kënd botës dhe posaçërisht në Shqipëri, Pas një sakrifice të madhe duke agjëruar dhe një përkushtimi të madh pranë Allahut xhaleshanehu. Islami është një fe e sigurisë dhe e qetësisë dhe e paqes. Këto parime përshkojnë muslimanin dhe gjithë njerëzimin. Islami me vlerat e tij universale ka përshkuar dhe ka rrezatuar dhe ka pasqyruar gjithmonë Ato vlera për të gjithë njerëzimin në përgjithësi dhe për muslimanët në veçanti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij thotë kështu: Meqë ne kemi kaluar muajin e Ramazanit me një begati të madhe dhe me gjithë atë mëshirën e madhe që Zoti ka lëshuar mbi ne gjatë gjithë këtyre ditëve që kemi kaluar, të ushqesh të tjerët dhe t'i përshëndetsh, t'i përshëndetsh ata, Qofshin ata që i njef ose nuk i njef, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë në jetën e tij, në veprimtarinë e tij dhe në fjalët e tij ka thënë dhe thoshte dhe praktikonte që ai gjithmonë njerëzimin e respektonte në mënyrë të barabartë thjesht sepse ishin njerëz dhe krijesa të Allahut xhaleshanehu. Dashuria është esenca e krijimit. Zoti e krijoi universin si një manifestim të dashurisë për krijesat e tij, veçanërisht njerëzimin. Njeriu është krijesa më e lartë, njeriu është krijesa më e bukur ndër krijesat e tjera. Allahu i Lartësuar ka vënë në shërbim të njeriut çdo gjë e rëndësishme që njeriu me vullnetin e tij të lirë t'i afrohet rrugës Zotit, t'i afrohet rrugës së Profetit, t'i afrohet rrugës së drejtë. Muaji i Ramazanit të cilin neve përjetuam gjatë gjithë këtyre ditëve, siç e përshkruan edhe vetë Kurani, Shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Muaji i Ramazanit në të cilin është zbritur Kurani, një manual rregullash, me të vërtetë rregullat të cilat që na urdhërojnë neve për të mirë dhe na largojnë nga e keqja. Kemi përfituar nga dobitë e këtij muaji të Ramazanit, të përkushtuar ndaj tek Allahu Xheleshanehu. Ky muaj i cili që neve na ka ndërgjegjësuar sa më shumë, na ka pastruar neve shpirtërisht, na ka afruar me Zotin e Lartësuar, na ka afruar neve me rrugën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, na ka unifikuar në mendimet tona, me zemrat tona, me dashurinë tonë, me gjithë vëllezërit anekënd botës, me gjithë vëllezërit muslimanë, duke treguar fatbardhësinë, duke treguar mirësinë, duke treguar dashurinë dhe respektin dhe harmoninë ndaj njëri tjetrit, duke treguar në këto ditë të vështira dhe Zoti neve nëpërmjet Ramazanit na ka rikujtuar shumë gjëra, na ka rikujtuar që i pasuri duhet të afrohet me të varfrin, i ka rikujtuar njeriut që ka mundësi për të bërë diçka të mirë në rrugën e Zotit, sepse kjo botë ka shumë lëngata, ka shumë gjëra për të kuruar dhe kurimi i këtyre gjërave vjen vetëm kur neve fitojmë kënaqësinë e Allahut xheleshanehu dhe kënaqësinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Feja jonë universale me vlerat e saj që përmban gjithmonë ashtu siç e ka përjetuar pejgamberi dhe shokët e tij në jetën e tyre Ato neve me ato këshilla që kanë thënë para 1400 vjetëve dhe brez pas brezi, brez pas brezit gjithë kohrave, muslimanët anekënd botës, dijetarët e Islamit neve na i kanë rikujtuar dhe rifreskuar këto dituri për të mirën e njerëzimit, për të vënë paqen njerëzore tek njerëzit, për të vënë solidaritetin mes njëri tjetrit, për të vënë bashkëpunimin mes njëri tjetrit dhe dhe harmoninë mes njëri tjetrit, dhe jo armiqësinë dhe jo mbjelljen e urrejtjes, Ashtu siç thotë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Yasiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru. Lehtësoni dhe mos vështirësoni. Feja islame është feja e lehtësirave dhe jo fe e vështirësive. Beshiru dhe përgëzoni njerëzimin me të mirat që ka kjo fe, me bukuritë që neve Zoti na urdhëron për në këtë botë dhe neve do të na begatojë në xhenetet e larta inshallah në botën e përtejme. Dhe mos i urreni të tjerët, Pra mos krijoni urrejtje me të tjerët, mos i largoni të tjerët, sepse në këtë fe më shumë ka afrimitet se sa largim në të. Kjo fe gjithmonë ka pasqyruar që njerëzit të unifikohen. Vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjeti një shoqëri shumë barbare, një shoqëri që nuk njifte rregulla, nuk njifte drejtësi, por mendjemadhësia e atyre njerëzve në atë kohë, padrejtësia e tyre kishte kapluar çdo qelizë të shoqërisë dhe vargjet hyjnore të Allahut xheleshanuhu. siç është edhe ajeti i parë që ka zbritur në këtë Kur'an, që ka zbritur natën e Kadrit që kemi përjetuar ne dhe ka vazhduar të zbresë për 23 vite me radhë Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo në emër të Zotit tënd që të ka krijuar. Në fillim në Islam vjen dituria dhe pastaj vjen praktika, pastaj vjen puna dhe vjen akti. Dhe agjërimi ishte një ndër shtyllat themelore të Islamit që neve përjetuam dhe shpërblimi i këtij agjërimi është ke Zoti i Lartësuar, ashtu siç thotë edhe Allahu xheleshanuhu në hadithin kudsi, "Siyamu li wa ana ajzi bihi." Agjërimi është për mua dhe unë e shpërblej ata dhe çdo veprim dhe çdo akt i birit të Ademit është për veten e tij, ngaqë ky akt adhurimi me të vërtetë është besnikëri ndaj Zotit. Besimtari në çdo moment Në çdo kohë gjatë muajit të Ramazanit, qoftë në shtëpi, qoftë në shoqëri, dhe kudo që ai ishte në vetmi, ka treguar besnikërinë ndaj Allahut xheleshanuhu dhe besën e tij, duke agjëruar që ndoshta ndonjëherë njeriu mund të mendonte, duke iu afruar edhe djalli për ta mashtruar atë, për ta prishur edhe agjërimin, por gjithmonë besimi ndaj Zotit, përkushtimi dhe besa që i kishte dhënë Zotit të lartësuar, ai e mban atë kudo që jetë, Kudo që të jetë, sepse Allahu është mbikëqyrësi jonë, Allahu vëzhgon çdo gjë, ai është i drejtë, ai është i mëshirshëm, mëshira e tij është e pakufishme, prandaj edhe Zoti neve na thotë në Kur'an, kuli a'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasulu. Veproni se veprat tuaja i shef Allahu xheleshanuhu. I vlerëson Zoti i lartësuar, vlerëson nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sa herë që njeriu e ndihmon vëllaun e tij, e ndihmon familjen e tij, krij, tregon respekt ndaj nënës dhe babait të tij, ndaj vëllait dhe motrave të tij dhe gjithë shoqërisë, ai është i afërt me Zotin. Veprat e tij janë të vlerësuara dhe janë të falënderuara dhe janë të lavdëruara në anën e Zotit, janë të lavdëruara në anën e Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe po këto veprime të mira janë të lavdëruara dhe të pëlqyera nga besimtarët dhe mbarë njerëzia. Muslimani që nga dora e tij dhe gjuha e tij nuk vjen asgjë e keqe, që do të thotë muslimani është i siguruar nga vllai i tij dhe gjithë njerëzimi është i siguruar nga një besimtar i cili me të vërtetë i ka besuar Zotit, sepse vetë besimi në Zot, vetë fjala besim do të thotë siguri, vetë fjala besim do të thotë që njeriu me të vërtetë të, të njohë normat hyjnore, të njohë normat ligjore, të njohë gjitha normat njerëzore, të tregojë respektin ndaj gjithë njerëzve kudo që ai jeton dhe shpreh manifestimin e këtyre vlerave që ai ndodhet dhe ku ndodhet. I jetëson këto vlera për të tjerët. Ua shpjegon, ua shpjegon këto vlera të tjerëve. Pastaj ajeti kuranor vazhdon: "Wa saturaduna ila alimil ghaibi wa shahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun." Pas këtyre veprimeve të mira, siç ishte Ramazani, siç është namazi, siç do jetë haxhi, siç janë gjitha shtyllat e tjera, siç është fjala e mirë, siç është një buzëqeshje për të tjetrin, siç është afrimiteti, siç është vëllazëria, gjitha këto vlera janë në ditën e gjykimit kur neve do të na informojë Allahu xheleshanuhu për ato veprime që kemi bërë, që ai di gjithçka të fshehtat dhe të publikuarat dhe ne do të shkojmë atje në xhenetet e larta që Zoti ka krijuar për besimtarët, për njerëzimin, ata të cilët me të vërtetë kanë thënë amentu billahi që i besuam Allahut, Krijuesit të gjithë botrave, nuk ka zot tjetër përveç atij. Ai është i urtë, ai është i gjithdijshëm. Mëshira e tij nuk ka kufi, ashtu siç e shpreh në ajetet kuranore, Inna rahmeti sabaqat ghadabi. Zoti thotë, mëshira ime e kapërcen dhe kalon hidhrimin dhe zemrimin tim. Allahu nuk don neve që nuk don neve që të na bëjë padrejtësi, por njeriu gjithmonë bie pre padrejtësisë së vet. padrejtësisë së punëve të këqija që ai kryen. Prandaj Ramazani dhe këto, dhe këto pika unifikimi që neve këto ibadete, këto adhurime neve na afrojnë sa më shumë me Zotin. Neve na afrojnë sa më shumë me Krijuesin e Lartësuar që ne të ndërgjegjësohemi, ne t'i kërkojmë falje, t'i pendohemi Zotit të Lartësuar, sepse njeriu është krijesë që harron. Është njeriu harron gjithmonë është krijuar nga harresa, përderisa harron, Zoti ka thënë që unë e kam lanë derën hapur për t'u penduar ju o robrit e mi, o njerëzit e mi, o krijesat më të larta, unë e kam nderuar bijtë e Ademit. Është moduli më i mirë, modeli më i bukur, prandaj atij nuk i takon që të mohojë Zotin, nuk i takon, nuk i takon që të mohojë vlerat universale, nuk i takon atij që të sillet keq me komshiun, të sillet keq me njeriun, të sillet të keq me prindit, por atij i takon që këto vlera t'i kthejë në anën pozitive duke bashkëpunuar me ta, duke i vlerësuar me ata. E lus Allahun xheleshanuhu që këtë muaj Ramazani t'na e ketë pranuar neve, me gjithë agjërimin tonë, faljet tona, lutjet tona dhe gjithçka, Ky mik i shtrenjtë, ky mysafir që vjen një herë në vit për ne, ai është një stacion i bukur për ne duke pushuar për t'u pastruar tek Allahu xhaleshanhu inshallah ashtu siç kemi lind siç kemi lindur nga nënat tona të pastruar në anën e tij e lut zotin xhaleshanhu që popullin tonë vendin tonë ta bëjë dhe ta ruajë nga gjitha fatkeqësitë të jetë një vend i cili me të vërtetë është shembull siç është në harmoninë fetare që ai ka reflektuar dhe pasqyruar gjithmonë ndër shekuj duke e rujtur këtë dhe vëllazëria mes vëllezërve gjithë shqiptarëve mes njëri tjetrit. Festat janë festa që neve na bashkojnë me njëri tjetrin, jo që na largojnë dhe na ndajnë. E lut Zotin e lartësuar që këtë festë ta gëzojmë gjithë së bashku me familjet tona, duke i vizituar, duke i përshkuar të gjithë ata, duke i qerasur dhe duke shkëmbyer vizitat tona me njëri tjetrin inshallahu teala ju faleminderit. Të nderuar teleshikues dhe ju të dashur bashkëkombas, dëgjuam fjalën e nënkryetarit të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, zotit Bujar Spahiu, i cili foli për Bajramin. Bashkë, përsëri, jemi me sekretarin e përgjithshëm të Bashkësisë Islame të Shqipërisë, Zotin Ali Zaimi. Zoti Ali, pra, sot është festa më e madhe e besimtarëve myslimanë në gjithë botën, gjithë rruzit tokësor. Mbi 1 miliard e 500 milionë njerëz vënë kokën sot në sexhde. Tani, pas pak pritet në këtë rrëmujë, të fillojë namazi, Namazi i Bajramit dhe aq i shumë pritur, aq i domethënie kryesore e festës së Bajramit. Namazi së bashku me të qenit një adhurim përmban dhe një simbol i cili është unifikues për mbarë besimtarët dhe të gjithë në në vende sa më të hapura, sa më të shquara, dalin së bashku të qenit krah për krah me njëri tjetrin dhe të gjithë së bashku i, i ngrenë uh, duart mëshirës së Zotit dhe Bajrami i vërtetë për ata ajo domethënie e vërtetë e Bajramit është që ne të gjithë së bashku të reflektojmë për përgjegjësitë tona. Të shikojmë të trokasim së bashku derën e mëshirës, derën e faljes së Zotit. Të të bëhemi edhe një herë njerëz më të ndjeshëm ndaj atyre njerëz, ndaj atyre që kanë nevojë, kanë mundësi më pak në jetë. Të, të jemi më të, më të dashur ndaj ndaj njëri tjetrit, të jemi më të afërt me njëri tjetrin, të rinovojmë edhe një herë besën me Zotin tonë. Dhe Bajrami më i madh për një për mbarë besimtarët, besimtar filloi me ardhjen e profetit Muhammed, paqja dhe bekimi i Zotit me Qoftë me të. Bajrami i vërtetë për besimtarët myslimanë është që ata të lidhin edhe një herë besën me Kur'anin, ta rinovojnë edhe një herë atë manual shumë të shkëlqyer për njerëzimin. Bajrami i vërtetë për mbarë botën është kur ata të vëllazëruar të gjithë së bashku të jetojnë në mirëkuptim, në respekt të, të ndërsjellë, të vlerësojnë njëri tjetrin, secilin në pozitën që është, ta vlerësojnë njeriun për atë që është. Në Kur'anin, librin e shenjtë tonin, është një verset shumë i rëndësishëm, ku thuhet: "Wa laqad Kerremna beni Adam, ne e kemi nderuar birin e njeriut. Njeriu është një krijesë e nderuar. Çfarë do që të jetë ai është një krijesë e nderuar e Allahut. Prandaj ne lutemi dhe kërkojmë, i kërkojmë Zotin në radhë të parë dhe dëshirojmë që gjithsecili të sillet në këtë mënyrë, të sillet ndaj njeriu si njeri, si një krijesë më e çmuar e Zotit, dhe ta vlerësojë atë, ta respektojë atë, ta ruajë atë, të hedhë, të ndërtojë gjithë hapat e jetës së tij në shërbim të njeriu. në vlerësim të njeriut, në respekt të njeriut, sepse në këtë atë e kanë respektuar engjëjt. Në këtë mënyrë ai do respektoj Zotin, ai do respektoj veten, ai do nderohet, do lumturohet, do gjej lumturinë në këtë botë, do gjej lumturinë në botën tjetër. Dhe festa e vërtetë e Bajramit, gëzimi i vërtetë për Bajramin është ky. Zoti Ali, si ndihet tani besimtari pas këtij muaj, pas këtij muaj sakrificës, humanizmit, devotshmërisë, veneracionit? Si ndihet tani? Si e pret këtë ditë sot? Faktikisht ndjesia e besimtarit që ka agjëruar gjatë muajit të Ramazanit është krejt e veçantë. Pasi në një verset të Kuranit thuhet tashmë ju hani e pini për ato ditë që ju sakrifikuat, jeni të lirë, ai një besimtar është privuar nga ngrënia, nga pirja, nga disa gjëra që i ka të lejuara gjatë gjithë kohës, gjatë muajit të Ramazanit, por që të privohet, që ta largojë veten nga gjërat e këqija, nga mëkatet gjatë gjithë jetës tij. Atëherë, të nderuar teleshikues, në bashkëbisedim me sekretarin e përgjithshëm të Bashkësisë Islame të Shqipërisë, zotin Ali Zaimi, ne mësuam se cila është dita e Bajramit, filozofia e tij. Tani është koha kur gjithë besimtarët do t'i drejtohen Zotit, do të vënë kokën në sexhde, do t'i përulen atij me devocionin dhe mirësinë më të madhe për të fituar dashurinë e tij të pakufishme, mirësinë e tij të gjithëmundshme, mbrojtjen e pushtetit të përhershëm. Pikërisht në këto momente pritet pra ë zoti Ali, edhe një një sekond, një devocion për faljen. Ë falja është një takim me Zotin dhe ne tashmë duam të takohemi me Zotin tonë dhe është një është një e drejtë e çdo besimtari dhe një e drejtë e Zotit mbi njerëzit. Dhe nëse ne pretendojmë se e duam Zotin, duam ta takojmë atë. Dhe falja është një takim me Zotin. Atëherë të nderuar teleshikues të ndjekim tani namazin e faljes së Bajramit, kësaj dite të madhe të Zotit, këtij momenti më devocionues të besimtarëve. Të dashur vëllezër dhe mota, tani do falim dy rekatet e namazit të Bajramit, inshallah. Ashtu si gjithmonë me praktikën që kemi bërë, me tekbiret nga tre tekbire në gjithin në gjithin rekat, në çdo rekat, inshallah qoftë i pranuar ky namaz edhe për ne. Këtij riti ku të gjithë kanë pritur me 11 muaj të tërë për t'u ulur sot në këtë sexhde për të vënë kokën me veneracionin më të madh për të fituar sa më shumë mirësinë e pafundme të krijuesit të gjithësisë për të fituar sa më shumë dashurinë e tij të pakufishme, për të fituar sa më shumë mbrojtjen e tij të gjithëpushtetshme. Pikërisht sot është dita Më e gëzuar për gjithë besimtarët është festë dhe fjala Bajram do të thotë festë. Pra, të gjithë besimtarët pasi i përjetuan një muaj të tërë me sakrifica të panumërta, me një devotshmëri të pakufishme, me një veneracion, kryen të gjitha ibadetet e muajit të Ramazanit. Kryen dhe ibadetet shtesë gjatë këtij muaji, si namazin e teravisë, kryen ibadetin e, e namazeve të natës. Pra, u përgështua më shumë se çdo herë tjetër gjatë gjithë vitit. Pikërisht në këtë muaj ata kërkojnë që të fitojnë sa më shumë Të jenë sa më shumë, sa më afër pranë krijuesit të gjithësisë, se vetëm kështu ata do të jenë dhe do të bëhen më shumë njerëz. Pikërisht krijuesi i gjithësisë në këtë muaj kërkoi nga kriatura e tij më e lartë njeriu, kërkoi që ai me devotshmëri të agjërojë. Në qoftë se thotë krijuesi në Kuran, njëmbëdhjetë muaj të tjerë, ju, ia keni dedikuar vetes suaj këtë muaj, ma dedikoni mua. Dhe gjithë devocioni juaj do shpërblehet sipas mirëqenies dhe sipas devotshmërisë tuaj. Pra edhe shpërblimi ka një përkufizim drejtpërdrejt nga krijuesi i gjithësisë. Pra është muaj, është universitet i pafund, është ai oqeani i madh ku duhet të pimë të gjithë nga ai ujë, në mënyrë që ne të bëhemi më të devotshëm, të bëhemi më njerëz, na përkushtoi dashuria, humanizmi, na përkushtoi sakrifica për njëri-tjetrin, na përkushtoi Ai subjektet që të gjithë kemi nevojë. Ne shqiptarët gjithmonë fenë e kemi parë si bashkim. Dhe sot në këtë ditë, siç shikoni këtu e kanë vënë kokën siç të gjithë të barabartë qoftë dhe i pasur qoftë edhe i varfër. Pra këtu është barazia, siç thotë Zoti, jeni sot të gjithë mysafirë të mi. Pra sot ne edhe në këtë sexhde ku kanë vënë kokën janë gjithë mysafirë të Zotit. Janë momente prekëse solemne ku të gjithë presin që të lidhen sa më shumë me krijuesin e gjithësisë. Janë momente më devocionuese të gjithë besimtarëve. Këtu siç shikoni ju s'ka asgjë tjetër veçse dhe adhurimi ndaj krijuesit. Mendja, shpirti, zemra punon vetëm me krijuesin që është lart në qiell. Dashamirë, vëllezër dhe motra që na ndiqni përmes ekranit të televizioneve, të dashur vëllezër të diasporës. Falë të madhit Zot, falënderim pafundësi të madhit Zot, që dhe njëherë sot, pas një muji sakrifice dhe amnistie hyjnore, na jep mundësinë që gjithë së bashku, Unë jam njësoj sikurse ju i përmalluar kur shoh fytyrat e shndritura dhe të rrezatura të çdo besimtari dhe besimtare që sot në mëngjesin e kësaj dite të mrekullueshme më të shkëlqyera sa dielli i kësaj dite shoh gëzimin si haraçin apo mrekullinë e dhënies së shpërblimit nga Zoti, dita e Bajramit, dita e Bajramit Ramazanit apo dita e Bajramit të Madh është kurorëzimi, është finalizimi i gjithë asaj sakrifice që gjithsecili prej jush ka bë, ka kry, i është përkushtu në devotshmëri vetëm dhe vetëm për Zotin. Këtu, Ta mijëra motra dhe vëllezër myslimanë kanë agjëru një muaj të plotë, janë përkushtu ndaj Zotit për Zotin për të kërkuar asgja për përjetësi, por për të kërkuar atë që na ka hije dhe na shkon fisnikërinë e njeriut dhe të myslimanit si njerëz të denjë tek Zoti. Sot është dita ma e bardhë, sot është dita ma madhështore, sot është dita ma e mrekullueshme për çdo mysliman Jo vetëm Tiranës dhe të Shqipërisë, po të gjithë botës se sot bëhemi dëshmitarë të asaj ku i madhi mëshirues dhe mëshirues mëshirëbërës thotë wa anna Allah la yudi'u ajra al-mu'minin Zoti pa dyshim nuk ua humb shpërblimin, e si mundet të ndodhë që dikush nga ne e ka agjëruar tridhjetë ditë, njëzet e nëntë apo pesë apo vetëm një ditë e Zoti t'ia humbë, kurrsesi jo. Kjo panoramë e mrekullueshme sot në kryeqytetin, kryeqytetin tonë dashur dëshmon se Zoti na don. Njëherazi inshallah me zemrat tona të përulura, me kokat e kërrusura përpara nga gabimet, dëshirojmë t'i themi dhe ne Zotit, me lejen e tij gjithmonë që o Zot, Ne dëshirojmë, kërkojmë prej Teje që të jemi të afërt, të udhëtojmë, të ecim drejt Teje. Këtë e kërkojmë sepse vetë domethënia e fesë sonë e Islamit është kjo fillim dhe mbarim. Shumë të dashur vëllezër dhe të respektuara motra myslimane, unë padash dal nga gjithë Kjo hare dhe gëzim i kësaj dite të mrekullueshme, dëshiroj që t'i them në emrin tim dhe në emër të gjithsecilit prej jush, për të gjithë ata vëllezër të cilët u përpoqën sado pak, që është shumë pak në atë çka duhet të bëjmë ne për myslimanët, për besimtarët dhe qytetarët e këtij vendi. U përpoqëm që të jemi dhe të krijojmë kushte sa më komode dhe optimale për të falë për të dëshmu denjësisht se jemi qytetarë dhe besimtarë të denjë të këtij kryeqyteti dhe vendi. Për këtë djersën, pikën e djersës të çdo vllai, dëshiroj t'i them faleminderit dhe shpërblimet vijnë dhe arshin prej Zotit. Në ditën e mrekullueshme të këtij bajramit të madh, të Bajramit të Ramazanit, apo të Bajramit të Fitrit, apo Bajramit të Natyrshmërisë, ne sot vijmë jo vetëm për veten, ju dhe ata që nuk shoh përtej këtij sheshi dhe bulevardi, e kanë pas dëshirën që të jenë me gjithë familjet tuaja këtu. Nijeti i mirë, synimi i mirë, nga ndojherë mjafton apo përkthen të gjithë qëllimin. Porse ne të dashur vëllezër dhe motra myslimane, shumë të dashur qytetarë të kryeqytetit, sot këtë ditë mrekullueshme dhe kaq madhështore, nuk harrojmë dhe kujtojmë që qindra dhe mijëra njerëz e qytetarë të privuar nga liria, nga shëndeti, ne i kemi në lutjet dhe në duat tona të përhershme. Ata mijëra qytetarë dhe besimtarë të moshës të brezit të tretë, ne i kemi në lutjet dhe duat tona të përhershme. Ne kemi në lutjet tona, në duat tona dhe në përgjërimet tona dhe ato qindra dhe mijëra nëna, motra dhe gra të nderuara të cilat ndodhen në kushtet ku shoqëria jonë shqiptare po kalon jo fatmirësisht një krizë qoftë morale apo dhe social-shoqërore. Por njëherazi ne jemi të ndjeshëm, shumë të dashur vëllezër, të respektuara motra myslimane, edhe për atë se ne jemi këtu për t'i shërbyer vendit tonë, besimtarëve tanë, qytetarëve tanë dhe këtij vendi të mrekullueshëm. I madhi Zot inshallah, juve që jeni këtu, familjeve tuaja dhe përtej këtyre gjithë besimtarëve dhe myslimanëve të Shqipërisë dhe qytetarëve po ashtu, gjithë shqiptarëve që gjenden në trojet shqiptare dhe në diasporë, ju uroj prej të madhit Zot përzemërsisht, njësoj sikurse uron zemra dhe shpirti i gjithsecilit prej jush, e jetës së besimtarëve muslimanë. Ditë që ata përjetuan me shumë dashuri. Ju lutem, si e pritën, si e përcollën dhe cili do jetë mesazhi juaj? Këtë ditë të madhe të Bajramit të Madh ose Fitër Bajramit që e quajmë neve, të Bajramit të Ramazanit, ne të gjithë, gjithë populli shqiptar, por edhe popujt e tjerë të vendit tonë siç janë popujt e Kosovës, të Maqedonisë, të Malit të Zi dhe të gjithë botës mbarë e kanë pritur me gëzim të madh, sepse është dita kur të gjithë myslimanët duruan një muaj etje, duruan një muaj sakrificë në të pangrënë dhe kjo thjesht për t'u afruar te Zoti dhe sot Allahu xhelle shanuhu na fton të gjithëve që të marrim që të marrim çmimin vlerën e agjërimit tonë dhe inshallah ai do ta falë dhe e di Zoti se ç'na jep atë shpërblim. Siç tha dhe kryetari, këtë muaj të madhërueshëm Ramazan, ku ka zbritur Kurani i shenjtë, ku njerëzit me shumë mund dhe sakrifica agjëruan për hatër të Perëndisë, për t'u pastruar shpirtërisht dhe moralisht, dhe unë uroj Zoti ju bëftë dritë kudo që janë shqiptarët dhe bota mbarë. Cili është mesazhi juaj i nderuar kryetar? Mesazhi. Unë ua uroj të gjithë muslimanëve këtë festë bashkë me familjet e tyre, me fqinjët e tyre, me fisin e tyre, ta kenë sa e sa më gëzuar dhe të bëjnë qejf dhe këtë dëshirë ta mbajnë gjatë gjithë vitit, të jenë gjithë vitin të pajtuar dhe të dashur me njëri-tjetrin. Mesazhi juaj i nderuar kryegjysh gjithë besimtarëve muslimanë dhe bektashianë të botës. Paqe, mbarësi në familjet e tyre, Zoti u dhëntë dashuri, paqe dhe mirësi. Zoti na bekoftë të gjithëve, amin. Atëherë të nderuar teleshikues dhe ju të dashur bashkatdhetarë kudo që na ndoqët, ne transmetuam drejtpërsëdrejti ceremoninë e ditës së namazit të Fitër Bajramit. Kësaj dite të madhe të gjithë besimtarëve myslimanë, kudo që janë në botë. Ne përcollëm mesazhin e kryetarit të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, hirësisë së tij të naltë, Haxhi Selim Muçës, të kryegjyshit botëror, Haxhi Baba Edmond Brahimajt. Ne gjatë gjithë këtyre ditëve përjetuam ditët më të bukura të muajit të Ramazanit, ditët që të gjithë besimtarët me shumë devotshmëri u përkulën me kokën në sexhde për të përjetuar, për t'u afruar sa më shumë Krijuesit të gjithësisë, për të marrë sa më shumë nga mëshira e Tij e pafundme, për t'u mbrojtur sa më shumë nga mbrojtja e Tij e gjithëpushtetshme.